أجمعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين سلام السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله أولا مني مع السرين بكير ووسط رمضان أولا سكرة تبجل بريده بشاكتر وندي ذاتي ديني مع السرين بكوكو جايسا تا سكرة تبجل بريده بكما سكرين بكتر جو لند عمان من قاعد أركان آية تسوي بدير حتى نقول وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلنا فإلا مذكرا ونزيرا أيضا أيوة ما دام ساكي بيدي آية تسوي بكذا أكيد كان بعد يوم يربيتي يسعى أنت نكد تركو يكي أشعر نسان كريبا يسكن تنكر الموتوكي وأن ذاك أن أيكي حتى إن سياتي جيا واسانتا إن سياتي واسانتا فمن سأتشد وعيكي jumla ta ji abin ya karɓa ta aiki wanda ya kuci nan nan a kan hukar ta ne kuma da mutum yi mallaki wanda ya karɓa sai mallake ta saboda misali cewa aiki sun ji abin da ta ne ta da ita jiya cikin waɗanda aka la'anta wajen lamarin jiya mutum goma ne a cikin har akwai mai sayi da mai sayarwa mai suyi ko da bisa da mai ko da ba ya sha su dole an tsada hukun har da kan da ya duk ya kasance Allah ya ce su to yanzu ina za ka sami da za ka rinka zuwa na igona ta ga dole ko ta tsaya yana jin tsoron yana yi ya haifar mutum sannan sayanka zai zanto kamar bayar da ya riba da kamfanin biya da kala ƙarfi ta fuskar tattalin arzikinsa إذا كانت لا تهيجي تريد لا تتصرف عند موت وأنا أبن في أداني في الزيادة الله يقول لأنه فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونبي نزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون بالأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقرون للأسرار يبكون ويزيدون خشوعا وقرآنا تركناه وما القرآن من جلما تركناه من بين ما فيه mun yau da ke ma'anarsa kulla kulla da hukunce hukuncen da ke cikinsa bisa qara'ahu ala nasi ala muslim domin ka karanta wa mutane su ala muslim bisa ga kayan zamani al-muslim shi ne tatawulin zamani ko tatawulin mutta samun tsawon lokaci wadan suka ce bisa qara'ahu ala nasi ala muslim ai bisa mahulin wa tududa ka karanta mutane a hankali dalla dalla kashi kashi وتتجنب ذاته أحد سوى ونجل الله تنزيلا من توتر بسي سياسة تتسوى ومن سلاء ترسل كما تركنا به أخي سلاء من سرآن تركنا به وفي سرآن من سرك ساسي جدا جدا أخي سيدا من بيسا كل أداري كتل ومن ان الأمة بكتل سبايا مدى من سمدايا آدايا بسورنكو أخي سيدا من بيسا في بيان الحلال والحرام أخي سيدا من بيسا في labarin alwa'ad alƙawari na gidan aljanna akwai bangaren da ya shafi alwa'i wato markon azaba da ke cikin wuta akwai bangaren da ya shafi alkusar darbar amsal shi ne sarrafa nasu mun karkata shi kashi kashi ke wato ba zai ɗaya ƙur'ani ya ba wannan aya akwai abin da suke nufi daban wasan akwai abin da suke nufi daban kowane bangare an taɓa an taɓa bangaren duniya an taɓa bangaren lafiya an taɓa bangaren akida an taɓa bangaren gidadoji an taɓa bangaren mu'amala da harkar kasuwanci rayuwa gaba ɗaya shi ne ma'anar sarrafa nasu لتقرأه على الناس على مسلم بل كرمتها متعلي أحنكم فيه على مسلم wannan mutum ɗin ko dai tsawon lokaci ko kuma wajen karatu to idan suka ce ala mutum ɗin nan yana nufin tsawon lokaci ma'ana Allah ya kasar da alƙur'ani cikin shekaru ɗaya ɗaya har ashirin da uku kenan ba da na ba aka fitar da su ne su guda ba ta uku a masa goma ko bayan an je madina ko kuma alamun a hankali ma'ana tana karantawa yadda za su rufe a tafi da wannan aya tana ɗaya da cikin ayoyin da malamai ke kafa hujja da ita don gane da sunanci ko mustahabbancin karanta alƙur'ani a hankali ba a kan idan ka zo karanta qur'ani ka karanta da gudu ko a cikin sallah ko a wajen sallah karatun qur'ani ibada ne ana son mutum ya tsaya kowane harafi ya dace fuskarsa kowane baki ya fitar da shi daga inda ya dace a fitar da shi cikin yare da ya iya ɗin nan guda ashirin da takwas an gane ko ونزلناه تنزيلا كنا مثل توتر يا تكي تكي كنا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا كتب في إيمان بالقرآن كما تركه ومن يارج ناسي إن الذين أوتوا العلم من قبله duk waɗanda muka daina ilimi min qablihi kafin saukar da alqur'ani malaman yahudi da malaman nasara waɗanda suka karanta a tsaura da injila karatu na gaske idza yutla alaihim idan an zo ana karanta musu alqur'ani يخرون من الأذقان سجدا كيف بكون تابي أبيتا بسكاتنكو سجدا كنا ما تنسي جدا الله دم توابئ saboda dacewar alkur'ani da abin da yake cikin littattafan saboda alkur'ani ya zo da abin da ba na sun san shi ne a rubuta an alkawar ta zuwan ta a cikin littafin wannan ko da ta karanta bible ni da an ta karanta na wadanda ba su rubuta shi ba wadanda ba su harbuta shi ba lallai sun karanta shi daidai ba abin da ya hana su shiga musulunci ba abin da ya hana su imani da manzon kura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda suka karanta rubutaccen bible to suna za a ga suna yin tawaye da addinin musulunci أما وقت النجا يبايع لا عليهم في أنت كان تريد يقرون بالأذقان الأذقان جمع من الذكر الذكر يكون هذا فإذا مثل مثال كنت تجرى بالنسبة تجرى بالنسبة تجرى هذا السين يتكفى عن أمر الحمحم لك الذكر لمجاورته للجبهة saboda matabbatar ta da goshi tun da haka da goshi dukkan yake suna cikin gaba guda ɗaya ita ce fuska sai ya zanto an yi ta'aziri da azzakan amma abin da yake nufi ya firrina min azkani sai ka sai su saba da gokinku ko fuskokinku suna yin sujada da Allah ni sannan min azkani bi ma'ana ala al-azkani wa qulamu sannan ma'anan ta ma'anan alama dama hurufin jar waɗansu na yakuntar waɗansu a cikin ka'idar na rufi a tattunahu بالرمح جوف قميصه تكر سريعا من يديه وللفم يعني تكر سريعا على اليدين وعلى الفم أنا كنت من يديه وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندم يبكرني آمين والرمح جابر فهل لا ترى آمين قبل التقدم معناه dai من yana zuwa ألا ma'anan ala shine أحسنتم cikin kun ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ata'tum salaha ay wa in ata'tum fa alaiha وما تتولان دون تلك على يقولون للأجسام سجدا ذاك هذا سنة سجدا يقولون سبحان ربنا حسكين سجدا في سنة تواتلتي وثبتا وعظم جدا إن كان وعد ربنا لمسؤولا إن كنا مستفدة من السكولة قاتل جلع انه كان وعد رب العالم تعالى من لي الكون من ابنجد من برسك يعني عندما كنت يتيه ما انت بدك تعلم من جميلة شر ان تولين تشبيه الدكين جدا حسيت اذا كان قاعد تكون جدا ما سمع على تأيي تشبيه كما يبقى يكون تشبيه اكثر رسولي انا اكثر جدا فإذا النبي في أمر سوء فأذنوا فيه الرب وأما السجود تجتهدوا فيه بالدعاء فكم أن يستجاب لكم النبي يقول إن كن يرسيه في يوسع جرم الله تسجيلي كما سبحان ربي العزيز وجهنم إذا كن الدعاء كما idan kun yi kun sujuda to na ku da addu'a saboda ya cancanta an ta addu'ar ku yayin da kuka addu'a cikin sujuda ba addu'a da ake fara karɓa ta da gaggawa kala da addu'ar da mutum yi ta cikin sujuda sallar ta ce ko sallar nafila lokacin da gobe ke kasa hancin ka na kasa tana cikin wani hali na nuna kaskancin ka da tawadu ga ubangijin ta to sai ka kankanta in kai addu'a an ka to wannan rabo da annabi ko ya tabbibi da rafi ne addu'a kuma ta sujuda ce ana faɗi ne duk ibar misali mafi rigayen abin da ya kamata a yi a cikin sujuda shine addu'a mafi rinjayen abin da ya kamata a yi a cikin rukuku shi ne tasbihi amma wannan baya nufin cewa ba a yin addu'a kan kuma a cikin tasbihi ko ba a yin kuma tsaka a cikin rukuku ko ba a yin tasbihi kuma a cikin sujada ana yin tasbihi a cikin sujada don cikin gidan da annabi ya tsayar akwai wanda sun yi tarayya annabi na yin tasbihi da sujada subhanakallahumma wa bihamdik اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي عائدة في النبي يقسم فينا يوم تفهم هنا كان تكرم تسجد عند ربك واستغفره انه كان توابا جنا يوم ينسى اتكر ركوعي لكن انت كده ويقولون ويقولون سبحان ربنا ويقولون للاذقان هذا ويقولون للاذقان كنا تاتيها don yin sujudar لبكونا كنا yabkuna suna masu kuka hakan kuma yana ƙara musu kaskantar da kai da jin tsoron ubangiji da wannan kuma duk na nuna a ce idan mutum ya kusa a cikin sallah sallar ta kuma da kalalar da sallar ta kayi tare da cewa kuka a wani lokacin a iya samun sauki wadan kuma malamin suka ta a wajen da sauki sautin da zai gina a kan tsaye daga cikin harkar larabcin nan alfar da'in ta'in a cikin kusan da mutane ta ko ha ko ta ko ta suka ce kayi kayi ko ke su yi da abin amma dai nan Allah su yi suna kusa. ba a tare da an kai kukan da arziki ko babu ba babu ko wani irin kuka ba na lafiyar yake ويزيد من كسوها كلمة قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وارتب بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولن يكن له شريك في الملك ولن يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا يريد الله او يريد الرحمن اذا كنت تجد وجوه قل انت الله تقول انت الرحمن اذا كنت تجد وجوه قل انت سامع الله تقول انت الرحمن ضد الابتين أيما تدعو duk abin da kuka roki Allah da shi ko kuka bauta ma Allah da shi cikin guda biyun nan duk dai na ku ne talahul asma'ul husna yana da kyawawan sunaye ko yana da sunaye mafiya kyau wala tajhar bi salatika wala tusafid biha karka bayyana sallarka karka koyinka yadda ta ji bayyana zalika sabila da nemo ta hanya suka tafafi wadda ba bayyana ya ba ba kuma koyewa ba لكن تركينا آية يدعو الله أو الرحمن وأن الميت بنفسه من بالكافرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا الرحمن كيف تسميه بجانب كان الله يا أماء الرحمن كنت بكل كده كيف الإنسان يا الله كيفية تكتيب كيف ادعو الله أو الرحمن الرحمن ما تدعو ثلاث الأسماء الحسنى عند الله يا الرحمن أنا هنا بإنسان يبدأ الإنسان يا بنكا تدبجير كنا يبدأ بتدبجير ذاتي في Allah shi kadai da amana da suna yana cewa ولا تجرب صلاتك ولا تخاطب بها ثم تجد من ذلك سبيلا وما معنى ولا تجرب صلاتك ولا تخاطب بها الصلاة أنا أقول كيف قلت الصلاة حبيب الله ربي كيف قلت الصلاة أحرس الشريعة إذا أنت معنى الصلاة على ربي لازم معنى الصلاة على ربي ما أدوها خذ من أموالهم صدقة تدبيرهم وتزكيهم بها وصل عليه إن ثلاثة تحسن الله اقول لك الثلاثة إنا مثل الدعاء كل في الثلاثة أجري أنت الثلاثة أجري أنت إن وجه إبادة بأس البيت فلسبرة فاكن في سيوة ثلاثة تسجيه تحميد ركوع سجدة تهيا أبوك كده كبر أريد كده من سلم ينمي ita ce sallah a shari'anci addu'a ko shi ne ma'anin sallah a larabci to idan lafazi ya zanto zai ɗauki ma'anar larabci kuma yana kai yana da ma'ana a shari'ance sai ka karanta shi a cikin alƙur'ani ga ma'anar da larabci ga ma'anar da shari'a ya ce ka hada da shi جدار اللفظ بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أيهما يقدم الحقيقة الشرعية إن النبي أجل بي سيد الشريعة بيجي بي سيد العربية ده ما لم يعرف بل ده يجي بي سيد الشريعة صلى الله عليه وسلم عن ذلك تجاهك كده بكل أمانة في الشريعة بكل هذا كده لو انت بتعبين لو تجي بتسلى أمام أمانة في الشريعة لا تجهر بصلاتك ولا تكاتب بها sai an tafi sallah amma ana nufin karatu ma'ana idan ka tafi yin sallah kar ka bayyana karatun ka gaba daya kar kuma karfe gaba daya da nuna nuna take tafiya hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi bin abbas yake lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke makka sai ya kasance idan yana karatun sallah yana bayyana muryarsa idan kafirai suka ga alqur'ani sai su zagi qur'ani sai su tabbatar magana da alqur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala ce da ta salatika ولا تخاطب بها بدون ذلك دون بين كراتي بدا da kuma dole rike gaba daya to menene dole bayyana gaba daya shi ne suka ce kai karatu ka ta ce wani ta gibe ne zalika sabila wanda suka ce a'a ba wai sallar ka duka zaka bayyana ba sallar rana lokacin suna nan suna cike da kai suna ta kaya a dakin Ka'aba to kai karatun ka a sirranci sallah ta gari kuma lokacin ba ta nan kai karatun ka a bayyane لا تجهر بصلاتك كلها ولا تقاتل بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلا نصفها تجهر بصلاتك ونصفها تخاطب بصلاتك إذا أنت ربي هدينا ربي قرأ بينا صلى مرانا قرأ بينا كربي صلى مرانا يا ما كنتم على لم في الصلاة أن المعلم من يجاني في هذا الحديث في كل كاري آه، اذا بتقول أن آية كان مجنون من أشياء إذا كان تجني أشياء بعد كذا كان تجني أشياء amma ko za a yi addu'a sirri ne a cikin zuci da shi zai motsi har sai zai rinka lafazi da kalmomin da suka tuntu addu'a ya Allah ba ni alkhairi kaza ya Allah tare da sirri kaza da shi ka zai farka lafazi. amma ba za ka bayyana shi ba da babban murya wannan sai yana jin abin da kake faɗa cikin addu'a shine wala ta yarda salatuka wala ta tabi ma'ana karka bayyana addu'arka kalmomi wannan ba ya cikin ladabin addu'a sannan kuma sarka sirranta da ya cikin zuciya da tare da harkanta ya motsa ba wannan kuma ba ya fiya da kuma har yanzu maganar zuciya ya yi wannan ma kan hadisi a cikin sayar da kanu ayar da tana ɗaukar wannan ma'anonin guda biyu wa qul alhamdulillah alladhi lam yattakhid walada sarita ce wa zai ka fita da ubangiji wanda ba ya rika walam yakun lahu sharikin fil mulk kuma da bai ce da mulkin a cikin tarayya ولم يكن له ولي من الذل بعد هل متمشي من الجن saboda kaskanci shi ya gudu ya ce wani zai taimake shi sai mai yin jin da nan gurin dan kada ka je ka fahimci kadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum da kai cewa an ce kin ga an kince miki Allah Allah zai taimake ku da kai ka taimakon da Allah ya musata daga wajen mu mutane taimako ne na shi ya gudu ya da haka ne muke mutane haka ne taimako ne don mu abin a matsayin ibada ya dama na da ya kai ta matsayin mu amma ba taimako ne na shi ya gajiya ba da haka an ce ce walan yakun da yin ne sai ce yi na zulmi ba a da wani mataimaki da ya rika yau don shi ya gajiya in zai ce ka taimaki addinin ka don kirki ya zaka kafin kuma amma ba ya kasa yin kirki da kasa ya tabbir ka tafiya ka girmama ubangiji shi ya kafin girmama to wannan shi ne karfin yin mai albarkar da yanzu kuma za mu shiga cikin suratul kahf wato sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma kuma suratul kahf mai kiyaye kuma tana da aya ɗari da goma tana daga cikin surori masu kalma hadisi ya tabbata dan su kalmanta sunna ne karanta ta ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kiyaye ayoyi guda goma na farko a cikin shirkul kahfi ubangiji ta ala zai kare shi daga fitina ta bijan aya goma farko da kiyaye shi في إيه أي حكومة حد كيف بكلم تاكده دي بكهيل كان مؤمنتي بكهيل كان الله دون المعنى كان يقول لك الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عرضه كتاب ولم يجعل له حوجا قيما لينجو حظا شديدا للذين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينجو الذين قالوا اتخذ الله ولدا الحمد لله الذي ثبت بأبيه الذي أنزل على عبده الكتاب والذي ثبت بلساتي أبي صدقاء والحياتي لأمام محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدع الله عوجا بيتين من لساتي باع جنته كان قرره في كركة اللساتي حصل في عوج في حوج حوج da abin da yake tantararre a da ra'ayi wanda yake tambararre idan abu ya shafi itikadi karka cewa ta fuskar ra'ayi karka cewa ta fuskar aqida ta fuskar tunani sai a ce uwar amma karka cewa gaba karka cewa wani kwano karka cewa wata sanda wannan sai a ce hawar da yawa aini ta ولم يجعل له عوجا قرآن باية كلمة وتتنكر الأكيدة yana kallar akida mai miƙaƙiya kayyiman mutaccen littafi ne wanda yake kunshe da mutaccen addini ne da raga a kan kabila ubangiji ya saukar da shi domin ne gargaɗi dangane da wata azaba mai tsanani min ladurhi da za ta iya gangarewa ta fuskar ubangiji sun wato ga wanda suka saba masa wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna salihat kuma alqur'ani yana yin bishara da waɗanda suka yi imani da waɗanda suka aikata aiki na gari anna lahum ajran hasana cewa suna da lada wanda yake girman gari. wannan shi ne ɗabi'ar alƙur'ani mai girma farko yana kira zuwa ga mutaccen addini addini da za a karkata a ciki addinin da ya ɗauki dukkan ta Allah da dukkan siffofi na kamala sai na Allah dukkan siffofi na kawai abin da ya shafi kamala kudura da cikakken ilimi sanin duk abin da yake faruwa a cikin duniya hayawa duk abin da yake faruwa a cikin duniya gudanar da dukkan abin da yake faruwa a cikin duniya wannan duk sifofi ne na kamar sun tabbata da Allah ta'ala amma dukkan na kawai kamar jahilci kamar rashin gani kamar rashin ji kamar litarka wannan duk sifofi ne na kawai da haka sai zan ce kai ne mai dukkan addini mai dukkan littafin da yake shi ne dukkan addini wannan shi ne ɗaya daga cikin manyan muhimman abin da Qur'ani ke kira a kai sannan kuma Al-Qur'ani ya ce ga da guda biyu at-tarbiyya da at-tarbiyya مجلن الجنة حبدا هر أبدا أبدا وينجر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فما القرآن ينا جرجعي جواء لسكتي اتخذ الله ولدا وينجي بيار جدا إن اليهودي لسكتي إجير كان الله لي بنسارة أمريكا لسكتي جيزر الذي يوسى كان الله لي بكما كفر الله ربوا لسكتي ملائكي أحانا كان من الله قرآن ما جرجعيه ما جل منك ليسي في مزا تربي دون من ممونر أكيد الساس وأما ما يلا أكيد الحاجة يجيه جنت بسيط يتيه جيه بجاني كمسالي كتحين يتمي دون كمي كمي كمي كمي yayi kira da shi shi ne ba ta ganewa dan an ce annabi ya dan Allah ne wannan da yana nufin ya ne shi yanzu da kuma cewa wani dan ka ga ne wani dan makaranta ne yanzu makaranta ce ta dauki duniya duniya ta kuma sai na kuda ta girka ta ta wace yanzu wannan sai yi cikin tafiya cikin hasar kuma su zaka fahimta to da haka da an ce dan Allah ne ba wai ana nufin ya haife shi ba kamar yadda kake dan kasuwa ne da ka nufin kasuwa ta ko dan makaranta da ka nufin makaranta ta haife shi to yace yanzu shi ne ku game da ubangijin ku ta'ala yace wannan shi ne to amma Allah ya wannan domin sai ba komai alaƙar da ke tsakanin kasuwa da kanta shi ne don ya samu riba ya yaba ranar da duk ya samu riba ya ya tsine mata albarka yanzu wannan alaka ce tsakanin annabi Musa da Allah ni ni kuma da wata da ta da sanin kwatar karka dan makaranta ne ba ta jarba wa zai fara yanzu tun da ga farkon alfin makaranta har yawon kanta su yaga tun da gari har zai tsika yace malamai ne da su daidai ba yace ai na gudu aka yi ai da ma malamin ma su yaga musu kowa ta yaga za a makaranta hannu da saboda ya ta da jarba to yana alaƙa ce tsakanin wannan da ya kuma ta zuba misalin wannan ba an gane ko da duk wannan na nuna raunin akidar mutum ya kafa taimakon da zai ba ta madukar dalilan gari a sai kasance kuma kasance ne zai nan wannan kasance wanda hankali da zai karfe shi ba an gane ku sai tallafi ما له ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Allah mata kuke ce malamin bihi min ilmi wannan aqida da suke ta jina ma Allah ta ba su da ilmi a kan wannan ma'ana ba annabi Isa alaihi salam ne ya umarce da wannan ba ba wani da cikin taliban sa al-hawariyyin wa'inda lokacin da annabi Isa ce man ansari ila Allah qala al-hawariyyin nahnu ansarullah ba sai daga cikin su da ya wannan dan bayan baya suka mutu karkatar da addini suka shigar da wannan mummunar aqida malamin bihi min ilmi amma ba su da wani ilimi na cewa abin da Allah yake so daga annabi amma mutum wala li aba'i haka iyayen su ma sun saka ne su da wani ilimi a kai dangane da wannan saboda kalmatan takhruju min afwahihim ta gumi na kwarai da gaske a matsayin kalma mai fitowa daga dakunan su jijina mu Allah ba in yaqulu na illa kadiba ba abin da suke faɗa ta ce ƙarya na daranta ba ta da sulkin komai domin akawa annu al-hasr a cikin larabci shi ne a yi na kai sannan a yi su dace a yi na a ce ya tsoro na sabidan ƙarya suke faɗa gara a ce in ya tsoro na dan abin da suke faɗa in na sabidan ce ƙarya sai ya zanto duk abin da suke daga bakin su gobe ne ƙarya ne amma idan an ce ya tsoro na sabidan a yanzu kun faɗi ƙarya kila kaje cikin ka gaskiya kila wani ɗan duniya za su karin su faɗa na gaskiya amma don ka nuna ma duk kasan da ya sa don mun ƙarya za su faɗa maka kuma sai ka fata iya jurewa a tattauna da a kan wannan in ba haka ba ai ba wanda ba ba wanda zai nuna maka gaggawar ka irin kan mutum din kafar nan in kuma ta ce ya ga ta ka ta dan amadu da zai ya ji hankalin sai ni dan ji da zai ta dan ji ta abin da ke cikin littafin abin da ke cikin littafin kuma za ka ga haka abin da kuma kare zafin san kariya ce amma tun da an shayar da su kariya ko aminu ba ta iya gari in da haka ba ai da ta ce duk abin da yake faɗa ba ba da rafi a duk kuma da haka muke da haka ne ba ne ne kuma za a ce a to kai wato manyan su kenan manyan manyan kada da suke amfaniwa da mabiya da suke tace su ta san hanya ce ta neman kuɗin yanzu da suke da kasance musamman a nan wurin yan zaɓar jihohi ita zai kamar ne da zai wanda ku kowa kuɗi za ka samu tsada ne wanda ku kowa kuɗi ta da ka da na kuɗi ke da za ka mabiyan su su tsara ya na dukkan da ko duk wani ne wa a jirgin mutunci zai kan da su gaskiya. Ka je misalin da za ka yi tsakanin Ahmad Bisa da Rani da wanda yake kuma ka duk abin da na faɗa maka a za ka yi bai ce ɗin. To, yake da shi ce, Annabi Bisa alaihi salam ya ce ne ya ce duk kirista na gaske duk kiristan gaske wanda ba san da cikin kirista ba yanzu ga aya na cikin dajin ai aya tana cikin dajin ya ɗauki guda ya sha ba abin da ya sha sai ki ta dafi sai ki ta aya ce da kanan a dajin haka guda ga aya sai yi kallon mutane guda ɗaya ɗan kallo yake suna sai rubutu wannan mai imani sai ya ce ya mutu da aka ga haya nan cikin daibin da kada ka يقول هذا الشيء كبرت كلمة تخرج من أجوابهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باطل نفسك على آثارهم الله يقول من جهة الله سلم من هو سعي كمرك هل كنت على آثارهم بك دمين من أجل السيء تباشر في عيكتها آثار في وجود يكون ساوي أجل السيء عيكتها إن لم يؤمن بهذا الحديث in da imani da wannan alqur'ani ba haka kan saboda damuwa kamar ka halaka da kanka ma'ana damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba karbo a zuciya galatin إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلين ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الله هذا في إنا جعلنا ما على الأرض lalle mun sanya abin da ke kan kasa zinatan laha domin ya zanto لنبلوهم domin jarrabe mutane ayyuhum ahsanu amala Ya bayyana a fili cewa wani ne suka kayan aiki ya sa ubangiji suka duniya da kaya ya da ado ta kawai ta fuska an gane ko kuma a cikin kayan ado din da aka samu da a cikin duniya wanda ido zai gani ko wanda hanci zai ji kankin sa ya burge shi ko wanda kunne zai ji kankin sa ya ta ko kashi na farko haka ce halal kashi na biyu haka haramun ne halal din aka ce da hanyar neman sa haram din aka ce wajibi ne ne san ta to dan a ga cewa ya ya za ka yi za ka kai shi tsakanin halal da haram ne dan da hanyar ku da dole ko to a wannan shi ne sarra da ya Allah ma alam ardi zinatan laha muka fita duniya da kayan ado da mabulai dan ga mutanen da ke cikin duniya din jarabawa jarabawar da abu da shi za ku iya kama shi da hanyar ko da kuma haramun da wani kuma ya maka ni za halal ne kuma sai ka zage dan ka je ka nemi an gane ku وإنا نجادلون ما عليها من لي وزن مترانا زام وسلم في أجل في سنك سائما سعيدا يزن في تركايا كرزا وبسكي سنبين في مصر غندا ما تلبس باتا ما يتبدع دي من تفورون وفي معنى إذن جميع تعالى يجب سكة دولا بأبو فاسم الجزء يستفر بأبن بكي سكين تليك سكين بيكي هذا أبن تكني سكين أما سيرك أن أصحاب الكهف والرسول كانوا من آياتنا أجبا وبنجد في تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الله من سوى أصحاب الكهف وأصحاب الرسول كانوا من آياتنا عجبا وقد سأل أمر لما ماشي نلا داري لا الأمر إنه وند سكتي إذن أبن دمك لك معنى duk irin girmamawar da Allah ya wa ashabul kafi da ta fi girmamawar da aka yi da aka yi maka da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin faranti da falala da Allah ya ba ku da ta kai falala da kimantawa da Ubangiji ta halaye masa ba. Kar ka yi tsammanin labarin ku wani babban abin mamaki ne in an kasanta shi da matsayinka bai sai abin mamaki ba. To amma duk da haka za a kore shi da abin da mamaki ke ciki dan ka fi yi da shi da gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi Duk abin da labarin ya kanta na abin mamaki da kulawar Allah game da bayanka daidaito kulawa da Allah ya yi manzon sa sallallahu alaihi wasallam don yi da kalman Allah ta sallallahu alaihi wasallam an gane ku ma'ana za ka gane kimar kutula ko in duhu ya zo amma da ranar yanzu an zo an kulla kutula a cikin dan an ba ka sai kutulan kai ne yake masa ko ba ka sai kutula ne yake masa amma sai in duhu ya zo kuma sai sai amina mata kimar kutula da ni إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا رب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم تلك سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحب الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا إذ أول فتنة إلى الكهف تنوع الأمر كا أبن دي تغليك في سيرا من كناري الفتنة كناري كنا أواتك تاري إلى الكهف زيادة جنبيك lokacin da suka tare kan a matsayin su kawar cewa mutanen su da abin da mutane su suke ciki na bautar wani Allah fa kalu sai suka rika cewa rabbana ya ubangiji mu fatina min ladunka ka ba mu wata ta musamman daga gare ka wa hayyi lana min amrina rasada ka fuskantar da mu zuwa da kuliya min amrina a cikin al'amari kar ya kasance sun wata kama mu ta fuskar addini an gane ku to wannan ashabul kafi kenan labarin ta abin kullu samari ne wanda abin su bai yake mutum bakwai ba sai kaka sai malamai ke yin a garin da mutanen garin suna bautar wani Allah marubuta tarihi da suka rubuta tarihi suka ce asalin su dukkan manyan mutane ne daga ɗan manyan ministoci sai ƴaƴan sarakuna su kafe suka yi tawaye da addinin bautar wani Allah suka ne suka ce Allah kaɗai za ta bauta ba da goma sai goma sai suka fita bayan gari suka shiga daji har da suka sami kogon dutse suka je suka koya suke addu'a ubangiji ta ala ya kuskantar da su na kuskanta ta gari ya ba su kiriya kiriya ta gari يباب دائما جماعة بذات جوت كامو كذا فرد أن تذكر أبو سبا بيسين أصحاب الكهف هم هكذا أن أصحاب الكهف الرسول لفظ الرسول وقت سمع لبنك تكيسين واجي بدان كنت واجي سيلم بكي تسامن دي تبديسي حقيقة واجي بأيك يسرع واجي الرسول ينا الشان حقيقة بدرين أولى أيوه يوم من قرين أولى ينا كنت برخلصين Eh, wannan kogo nasu yana kusa da wannan wadin wanda ke kusa da garin aila idan mun ɗauki arrafe a matsayin suna ne na wadi an gane ce waɗansu malaman suka tattara arrafe cewa wato ainihin allori wanda aka rubuta tarihi domin kamar da zamu gani gaba bayan an je an gano su an gano inda suke an je an rubuta don dutsen da suke a ciki da Allah ya kawo ta a ciki sai aka zo aka yi wani katon allo wanda aka rubuta sunansu da tarihin su saboda kan baya su je su gani to yanzu shi ne arrasini to sai Allah ki kiransu ashabul kafi war rasuli ma'abuta alkahaf ta kanke sun zauna a cikin ka ma'abuta arrasul allo ba su ce Allah gaban saboda masu tarihi da suka zo baya suka rubuta tarihi cikin wannan allo suka magana cikin wannan gobe an gane ku to sannan kuma akan fayyace sunansu a ce daga cikin da akwai yamiyya akwai zulmu sunatun akwai wane ne wannan duk isra'iliyya ne ma an zura Allah bi amin sulfa ba wanda ya san sunan sai Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala bai sanar da manzon Allah da ta fitar ra'ayi babu aya tsara da ta kai sunan shi babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isra'iliyya ne kan ma ta kace lokacin da akwai mutum ne guda mutum masu Allah ka san sunan da ka sani ba bayan Allah ne bai bukata ta bi'a gano sunan shi ka gano wani grade zai kara maka na imani in ka jahilta ko ne ya rage maka na imani ai sifa ita ake so a gani ba wai sunan ba menene sifan su zai ayyuka su zai halaye يجي أول كتب إلى الكاتب قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة كتب وهيئ لنا من أمرنا رشدا التي فضربنا على آذانهم أنا كتب أقول كلمة فاستجبنا لهم فضربنا على آذانهم أنا كذر كلمة فاستجبنا لهم كيف أنسى مش الدعاء عند الدعاء تقول كتب هيئ tunda addu'a suke suka ce hayyu ilana min amrina rashada sai muka ansa addu'a su fa darabna ala azanihim sai muka tsoke jin su muka hana ji ma'ana muka kaddara musu yin barci domin idan kai barci sai ka kasance sun nan ka baya ya daukan kowane aiki idan an yi maka magana shi fa darabna ala azanihim kun ka ji sun wannan kogo na dutse su nuna adada waɗansu shekaru ma'abuta adadi tsawon barcin da suke tsawon barci da suke kare mai ɗan mamaki kamar da yi wani gaba ثم بعثناهم وأن في بركة دوجو sai kuma sai muka farkar da sai muka ɗauke su لنعلم أي الحزبين أحكى لما لبثوا أمدا domin mu bayyanar a sarari ku gani ko masu jin labari ku gano a cikin tawada guda biyu wane ne zai fi kiyaye lokacin da ashabul kahfi suka gana a kogon zaman da suka a wannan kogo suka yi barci za a samu kungiya guda biyu su yi safani waɗansu ce sun yi shekara kaza waɗansu ce sun yi shekara kaza to cikin wannan sun je guda biyu wane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 كنت تتوقع إنهم كتبت آمنوا بربهم لما في وقت سماوين ذرا كان سماوي آمنوا بربهم وقت لكي إيمان جديد Allah ce wa jidnahu da sai muka tsara musu shari'a da suka imani sai muka tsara musu shari'a shine asbabatu alal imani hatta maba tabbatar da su kai imani har ya zuwa ga duka wa rabatuna ala qulubihim muka kaure zuwa kanku lokacin da sakon musulunci na tauhidi ya shiga duka kan sai suka karfe shi ya cika da su sai da gajin ya ce karfi dukkan wani bakon sako wanda yake warware shi wa rabatuna ala qulubihim sai su kamo yayin da suka tashi ka kamo na rabu ta na suka ce mahalicin mu da bai gidan mu shi ne rabu ta mawato na da bai gidan san da kasa wanda ya halicci kasa ya halicci kasa shi ne mahalicin mu shi ne shi kaɗai za mu bauta sama man na dogo min zai ne ilahan da za mu taɓa kiran wani ba baki ba da za mu taɓa bautar wani ba wanda yake baki ba a matsayin Allah an zama لكن لكن لكن لكن كنت هذا ذلك لكن لكن لكن لكن كن لكن وني لكن لكن لكن لكن لكن لكن أولا ليس فيك من لكن لكن لكن لكن تكتيك رجعك من تتم جمع يبكي تكتيك رجعك فجعلوا السفت في ذلك تكتيك رجعك هذا kamar kana magana da junanku ga mutanen mu ɗan ɗan mu dangin mu sannan اتخذوا من دونه آلهة sun rike wani Allah a matsayin alloli suna bauta da shugaban Allah. Laula ya asuna alaihim bi sultanin bayyin. Dan ne da su kawo musu kayaran hujjoji ba da suke nuna nagarta ko ingancin bautar wani Allah. In shugabannin da suka tsora mabiya a kan bautar wani Allah dan ne da su kawo musu dalili ba. Dan da ba shine ma'ana laula ya يتكت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم فهو ظالم في أظن كفا ممن افترى على الله كذبا كما بيان بيسر تلك يا يجوز إمام الله لما يقول إمام الله كيف لا أكون في أكفا يحسن كرب الله لما يكون أنت الله بسكة أكفا ومن يكون الله نفسه فهو وندي تأثاري من مصر يتابط مصر يا إرم يجوز إمام الله فهو وندي تأثاري من ما في ظالم في نفي ظالم في كما بيان بيسر إمام الله كيف wanda zai bauta maka kamar yadda ake bautar Allah ya ji tsoronka kamar yadda ake jin tsoron Allah wannan shi ya fi komai zalunci a duniyar zalunci sai ku وإذ اهتديت عيد وما يعبدون إلا الله فأووا إليك لكم ربكم من رحمتك تقربهم ذات الشمال وهم في فلوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا التي ينزل فبالتهاهم ما يعبدون إلا الله yayin da kuka nisanci sai mutanenku wa ma ya abu da wanda da wanda suke bautawa illa Allah wanda ba Allah ba fa ayyuku lil kafi to kike nan ku je ku shiga cikin kogo ubangiji ne ya faɗa masa haka ku je ku shiga cikin kogo a matsayin wurin hijira kamar yadda aka mayar da Madina da wancan wurin hijiran annabi da sahabbanka haka so a sahabban kafi aka mayar da kogon gefen ne idan sai mun da darul hijira fa awu ila ku je ku shiga cikin wannan wuri ku tsira yanzu na kuma rabbukum min rahmatihi to ubangiji zai koro muku wani sashi na rahmatsa wa yuhayyi lakum min amri hayyi lakum kuma ya tattala muku min amrikum dangane da al'amarin ku ne ta wata madogara Allah zai ba ku mafita ta yadda ba wani yake na tara ku da eh, abinda da kuke bada wanda da Allah ba ya kuke so <laughs> <laughs> ko kuka yi direct translation ke ai ba zai bada bayani da abin da kuke bauta wa kuwa Allah ke da ke na kun yayin da kuka misalce su da abin da kuke bauta wa sai Allah ko kake abin da kuka ba san da ku wa kan Allah ke ba labarin abin da ya faru bayan sun da cikin kogon sun tanta za ta gara idan tala'atu yayin da ta hudu تجاور أنت هذه ذات اليمين كما تركتها إذا كانت أنت ألا تركتك تيكوك تجلدك كما تركتها بذات اليمين جاهدة من منطقه وإذا غلبت مؤسن إلى ميثاق وكما تقرده من ذات الشمالي جاء غرامتنا تنبغا في وكأني في صندر كما ذكر وهم في فجوة منه شوفوا كنا وانتان ساقل أكتما من تجوز منه أكتما من تجوز قال في ذلك من آيات الله wannan ma wani sashi ne na ayar Allah da zai samu sa ma'ana sun kwanta da su dan sun yi ta gurin da kari kari uku da kamar da yau gani gaba kari uku da na to kaga a cikin bukatar in aka bar mutum a sashi ne na jikinsa ba da na biya ba kila wannan hannun zai ne ko da za ne lalata amma sannan in aka ba tare da hasken rana na shiga ba duhun zai sa jikin su canza fata su canza an gane ku amma ko idan rana ta fito lokacin da ta fito daga gabas sai ta rinka bi ta gabar ta haskaka wannan wurin sai da haske na shiga wajen kuma in ta je kasuwa ko kuma ta bi ta gefen arewa da shi ko gefen hagu da shi kuma rana tana kan shiga wajen har ma tana kafa jikin shi sai da jikin shi ba kowace ne ke cikin ba saboda in jiki kullum yana cikin zuwa ba ya shiga rana illa ne kuma kullum na rana ba ya cikin zuwa illa ne haɗa biyun da dada a ɗan samu rana a ɗan sami inuwa don zafin rana sun kanka kuma akwai wani abubuwa da sinadari a ciki da haka gani ba akwai a cikin zafin rana wannan shi ke bukata to dai saboda haka sai ubangiji ta'ala ya sa rana take musu irin wannan zafin في ذلك من آيات الله فهذا هو كل ما يدهر به لن يغني من من يهد الله فهو المهتد wanda Allah ya shirya su ne shirye ko ga masu shirya sun zama ɗan kaɗan baya damuwa mutum ya tun da ba mu da yawa da wani na'in mutanen mu yi wa mun wanda kuma yake da Allah ya ɗauki da shi kamar ta jira lahu waliyan mai da za samun wani lamari mun shirin da zai shirya da shi kan tafarkin gaskiya وتحسبهم أيقاظا وهم وقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوقود لو muna juyar da cewa bangaren sashin jikinsa na dama wa za ku kuma duk da bangaren sashin jikinsa na hagu yadda kai mu barci kake juyawa da kanka haka ubangiji ke juya don su samu hutu don su kara da yuku da wani abu ana barci an gane ku ya kalbi hun za su jira aiki. ga kuma karanku za su jira aiki ya sun sunka da kafafunsa na gaba bilwasi a cikin karfajiyar wannan kogon a tsakiyar kenan su suna da gefe shi ko gefe murhu ga karan kuma a tsakiya su kuma ya sun faɗa abin da suka turwaci lau salata alaihim da a ce za ka leƙa ka gan su lokacin da suke cikin wannan hali lawan ka min in da sai ka juya baya turaren tana mai gudu wala mulaika min amrida da ka cika kada tsoro saboda za ka mun mai. tsawon wannan shekaru tun da gyaran ta jikin su su kai na tokuwa kamar da kuma malamai suka ce harshen suna tokuwa amma ga kuma baki ciki jikin su na tozuwa wanda zai zama biki zai zama yana biki ya zama biki kenan ya kwanta mu sai na tauri ya kwanta mu sai da cibo aka yi na wani kuma sun kira da su in da jikin su na kawo masa wa ya za su yi masa gaban kila la wallaita minhum firaran wa la wallaita minhum ruba sallallahu وكذلك بعث معهم يتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أنتم طبعتم أحدكم بورقكم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يضعوا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في يرجعوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا التي وكذلك بعثناكم kamar haka ne kuma sai muka farkar da su daga barci ne ta sa abu bai mun dan su tambayi junan su kafin can gurin dama yake cewa a can baya wato فضربنا على آذانهم في الكافي سنيد أبدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبثوا أمدا وكذلك بعثناهم حنيشا ليتساءلوا بينهم ذات تنبيكونه قال حاول منهم سيئون يتنبيع بتثبيت في كم لبثتم سيئي سيكون كان له سيئي أيام في قالوا سيئي كم تكتين سكتين لبثنا يوما أو بعض يوم أولا كمان مني سيئي سيئي سيئي an gane ku kawo ko wajen sun suka ce rabu kun a'alan jima da bisu kai Allah ne kawai ya san ko awa ma da shi ma na tunda kawai ka yi da yawa daga nan an ce yini ko rabin yini ko kuka ce duka uku ko kuka biyu duka uku dai a'alan an Allah ne kuma ka sani da ku ne yanzu ka abin ba wanda ne muhimmanci ba a nan wani abinci ko ba a ko a hadakin biyar ikon hadu ibn madina ko aika ɗaya daga cikin su biyar da wannan azurfar ta su wato akwai nau'i na cikin su a lokacin da suke da azurfa wani azurfa hakiki wannan azurfa inda madina ya je cikin gari bal yanzu ayyuha azkata abu ya lura ya duba ya ga wani abinci ne ya fi tsafta wani abinci ne ya fi kyau to shi ne suka ce azka ɗin suna nufin a nemo musu abinci na dangin kayan halal kar a je a nemo abin da an haramta musu a cikin shari'a wani ya fi kun bilis da min idan ya ga ba abinci mafi kyau ya kawo bilis da min wani arziki cikin sa ma'ana ya samu abinci ba abinci ma arziki ne ruwan ma arziki ne tsirrai ma arziki ne dan lokacin da Allah yake magana akan wasu amini ne a wani zuruki da sama'i ko kuma kai ka bunainaha wa zayyanaha wa malaha من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مبارك فأنبتنا به جنات وحق الحقيق والنسل فاتحة إلا أخوف النبي في جميع يقول الله سبع أرجيكي سبع أرجيكي روى أرجيكي سيارة وميلة سؤال سيارة ويجب أن نجبه وفيتا سيارة ان وميلة أرجيكي في سيارة ونجي سيدي لا ونجي سيارة وميلة وميلة رزقا تنجبه وآه ان يكون لكم ميلة da aka sun a kawo musu rizikun minku a rizikun minku ya kawo mana wani yanki na abinci ke da abu kuma arziki wani ya talaffa amma ya ba hankali wajen bincike kuma ya yi sabo a hankali kar a gane duk suna ganin mutanen su na da suna nan tunda sun yi hijira kar a kama su a mai bincike wala yusiran da bikum ahada kar ya sa yayi wani motsi ko magana da zai sanar da wani a gane ku. shine la yusiran da bikum ahada kar ya sanar da wani game da ku wanda kun za a tura ya tafi a hankali innahu in yazaru alaikum su fa yan uwan ku din ku in sun gane ku in sun ci galaba a kanku shine in yazaru alaikum in sun ci galaba a kanku suka tsama ku yarjumukum to abin da zai muku shine zai ji ku aw yuhidukum bi millati ko su mayar da ku cikin addini na gargajiya walan tuslu min idan abada a irin wannan hali kuma ba za ku taɓa rabota ba har abada in kun da ku addinin gargajiya Allah ya وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ان الساعة لا ريب إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنسوا لنتخذن عليهم مسجدا duk wannan wasiya ta kawo dan uwan da suka yi dan uwan da suka nasara domin dai dai duk cikin gari da aka gane su kan ma mun sai san fito da tafi sai dai gari ko da ba ba abin da ba amma diyaru fa inna hada diyaru wa ara rijal al hayy ghayr rijal al hayy sai da garin ba shi ne ba sai da mutane wata iri daban san da kudin da ake amfani da su wani iri daban su ba bi ko mai ya canza tambarin karin hula ta kalma komai ya canja ba ta wani ba komai ya canja a gari ce to da ya gane haka su ma kuma su so da su kayan mutum na mutan wajen shekara uku da suka wuce ba yanzu ka je ka ɗauko shekara biyu ma ba su ba kun kallo ba ana ganin su kuwa me zai faru ko ai sai aka yi yana gudu da addinin sa ko kuma suna gudu su kallo su su kallo sai ruwa ba zai zo sai su cikin jinsu suke zama shi ne Allah ce wa kazalika a asarna alai kamar haka ne sai muka lekar da mutane kansu a zo a kansu liyalamu dan su mutanen wannan gari su sani anna wa'dan la haqqun alqawlin Allah gaskiya ne zai iya ba bayan kariya da an samu batun shekara ɗari uku duk wani ne ta a cikin yawa cikin suna nan ba shi ba duk wani mai yawa a cikin su da gwamnati ya mutu su suna nan biya da muhalla wa da Allah ya fi an yi zo na alkawarin Allah ne wanda duk shi zai tattalci musulunci ya ga bayan ka su shi ubangiji ya ga bayan ka an bai ta ku ke garin zai mun yi kuma magana mai kuma da wannan sai wani suke cewa ai wannan abin da ka faɗa jita jita ne cewa gwamnatin jiha ta wadda tana kokarin sanya CRK tsarin karfin da Christian reading knowledge a makarantun primary wata aka ce wai jita jita ne kariya ne to muna son idan har su ce ne, ne Allah ya zama haka amma gwamnati ta fito fili ta faɗa gidan rediyo su zama to wa wannan abu kariya ne jike jike ne ba ga cewa da musulika bai yi da wannan ba ba tsarin ta bane ba kokarin furta ta fita ta GRTV cewa sai an ka tunce program in gwamnati ta fitar da ta takarda a kan wannan ta fitar da fitar gwamna ta fitar ko a musulika ko dukkan wani kuta a cikin gwamnati shi ke nan sai mu zo mu ce eh bi sai ne jama'a amma ku tukar ba haka ko muna nan muna daukar shi a matsayin wani yunkuri na yi wa musulunci gaban kasa wani yunkuri na hana zaman lafiya a daidai lokacin da ake bukatar zaman lafiya a daidai lokacin da ake bukatar miƙa hannun hannun mulki da hannun fargula tsarin aran kuma a daidai lokacin a sai an samu wani gwamna yana so ya haifar da rikimar da rikimar biyu ya kawo wani abu shi sai ya sa abin da bai shafi mutane jihar ba ta fuskar addinin su ko ta fuskar alaƙar su. Mutanen da mutafi da tafi ba da biyar ba ba ta bakwai ya kai musulmi ne gaba ɗaya. Dan ne za a zo a sa musu tsarin karantar da ilimin kiristanci a cikin makarantun firamare. Dan ne za a zo a ce sai an sa tsari na program na kirista a cikin kansu da biyar wanda ake yi a cikin ta ba yan jiya da gudu da ke tsari tsari kiristanci ko uku ne a mako ka je ajiya ko ka je jihar delta ko ka je imo ko ka je kotu ko ka je ogun ko kanko ko koyo ko ma dukkan wata ko da za ta je a aiki a kudu ba abin da za ta kanta a cikin musulunci ko ku daya musulunci ko program ko guda daya kuma a cikin karshen ta ta tarayya to aka sa a bari ta yafi yanzu zaman lafiya ne ya a yakin ko ne kan kawo to kuma sai ake kuma ta shi a zafi kuma sai ce an koyar da ƴaƴan mu karatun kiristanci a cikin makarantun firamare to wallahi dukkan musulmin da ma ya yi da wannan a cikin gwamnatin ko a wajen gwamnati wallahi zai an tabbata da ba Allah ba zai in a sai mutum ya zama wulakantacce wallahi sallai in duniya sai Allah ya wulakantar da mutum ليعلموا ان هذا لا يغفر فيه من ذلك الحوض الله بالسياسة شوف يد أكتو أي أيام تنجي لهم كتب وأن الساعة لا ريب فيها القيامة تمتع وهذه إذ يتنازعون بينهم أمرهم لأن تكن فهدوا أتكامن تردونا فقال عليهم بنيانا yayin da suka zo suka sami su cikin wannan kogon dutse sai suka ce ko gudo alaihim bunyana ku yi musu gini a wajen ma'ana yi wata katanga da toshe wannan kogon dutse tunda sun shiga sun bace ba su ganin su قال الذين غلبوا على امرهم sai waɗanda suke rinja da kan al'amarin su masu mulki kenan sai suka ce lamar da ke zalla alaikum wasika abu muna ganin a yi masallaci a wajen to wanda yin masallaci kuma a makabarta a shari'ar addinin musulunci wannan ba daidai bane ba sai za a yi masallaci a makabarta ba za a kafa hujja da wannan ba don wannan shari'atu man qabla ne. waɗansu ne suka gabace musu kai ba a shari'ar annabi Muhammad ba ba na biyu waɗanda suke da kafin tabbatar musulmi na ko kafirai ne ba su saboda ga yana da lokaci za su da dakata a nan gudan amma abin da muke fata shi ne gwamnati ta yi kokarin kallon wannan abu da idan basira in kafin al'amura su kai sai ka ba a kan ba wanda ya fi musulmi sun zaman lafiya to ya kamata kuma sai a kare mutuncin mu a kare da kuma zo kar a ce za a mana kallon hadarin amma matukar ba haka aka ba to mu kuma sai mun ci Allah ya yi da ne mun kuma ya tantance da kafirci da kafirci wassalamu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam an wa abu ya dan zana kaɗan. Malam ya tambaya ta farko ya ce cewa shi ne malami ke koyar da mata. Yace amma koyaushe matan suna tambayar ta fatawa cewa wani lokaci suna yin al'ada ya halatta su ɗauki alƙur'ani ta kake ba tare da sarki nan nasu ba wannan malamai sun yi saurari dangane da halaccin mace ta alƙur'ani al'adun wata cikin sarki akwai malamai su ce haramun ne bai halatta ba akwai malamai su ba da tsawon halatta abin da ya yi sanannu ya yi a yi tsawon ƙur'ani ana cikin biyu yake cewa malam wai ya ji wasu suna bayani suna cewa wai mai kafi ba zai yi wanka ba ko da wankan juma'a ne kuma sauran wasu tsaftace tsaftace da kuma a shi a ba zai yi ba ne ingancin wannan magana. na'am malam ya tambaya ta gaba ke cewa ya ji wani malami yana yin fatawa ko ko ya ji an wata fatawa ana cewa wai zai yi mutum ya ga Allah a cikin mafarki domin Imam Shafi'i ya ga Allah ta dari a cikin mafarki menene inganci wannan magana Na'am. amma a da ba Malamai tambaya ta gaba kuma yake cewa wai ya inganci wannan magana da mutane suke cewa idan an jera sahu in mutane sun shiga wani yaro ya zo ya shiga to iyakar inda yaro ne ya shiga to sahun ya mutu kenan in za a kafa wani sai dai a je wani aji a kafa wani. Wani an ba ta ga wace cewa shi ne a karkarar su akwai jini masallacin juma'a amma su dai imamin musulunci ne to don gudun haka baya zuwa sallar juma'a sai dai su tare cikin su waɗanda suke tare juna da juna su sallar su na farilla sallar azhar kenan wannan suna da nufi ai sun da sun sallar su ke tafiya ba haka ya ba su da wuce ba ba su su fara sallar su yi tambaya ba abin da muke so mu yi ya halatta mu yi ko bai halatta ba a ran sun da su yi kuma shi ba da yawa kuma A abin da ya da akan ya ji wasu mutane suna cewa waje halatta da yin azumi ranar asabar sai dai ko ranar juma'a sai dai idan idan ya kasance ta farilla ce wannan gaskiya ne ba shi daga annabi ga da ya sa ranar asabar ba ta ba farilla ba ne na'am malamai sun yi sabani dangane da wani gari wani suka ce ka daidai ce da ke yi mai halatta ba wani a ya a tambaya ta gaba yake cewa game da suna ne ya ji wasu suna cewa suna ranar farko shi ta ce sunna wasu kuma wasu malamai suka ce ranar azlanar bakwai ita ce sunna duk kuma sun haɗu sun ce sunna sunna ne wanne ne sunna ta mashi inganci abu na annabi ke rika suna duk lokacin da aka haifar ba yaro a gida da gani ko a kuma cikin da gida ke masu ruwa gida sallah a kunnan dama wani sun ci gida sallah ma bai gina a da bai kai da dai kudu ba gida ba kira sallah da an kai kira sallah shi kira sai ka samu suna sunan ka awar ko sunan ka ibrahim na sarki ka faɗa ba wa kuma samu suna lokacin da na kan yaro ta yi sa suna kuma sunan ka wani. kuma kuma da wata wata wata ba a da ke ke wani kawai shi da abin da ke tunda ranar da aka haifu da nan duk wani jikiri da ko suke a a yi a aika kuma a fada ko a a yi duk wani da a tsara su ne shi maka da babu nada malam ya tambaya ta gaba yake cewa shi ne ya ɗauki alkawari tsakaninsu da Allah cewa ba zai sake yin aiki mai laifi ba kamar zina da makamantansu sai wani lokaci shaitan ya rinjaye shi ne yi yi amma bai yi ba sai Allah ya karɓi ranka to har yanzu akwai ba ka tsakanin da Allah ya nama mutum duk wanda ya yi ta da mummuna sai ga aikatawa saboda sun da wasu ne to ko ba lahu ba ba a rubuta kuma kan da kuma da nan ba malam musalla ta gaba yake cewa shi sunan ka abdul aziz ya dace da matar da ta jira garan sunan ka haka ba tare da ta kaya ba Malam mai tambaya ta gaba mai yake cewa ya ji an ce zakaran kuma da kuma tsakani ba ta canza ko yake haka take amma kuma ta zinare ya ji suna da suna shekara da shekaru na canza wata shekara tana canza sai a inganta wannan magana. Suna magana ne sun kai yanzu ba shi ne cikin cinikayya da kuma wata suka kuma yanzu daga tukar yadda waɗanda suka amar da zinari to shi ne kuɗi da suke canzawa wato zinari a ne da wasu zinari sai ya kai kuɗa ne to amma wani abin da suke maka zinari ka abin da sai ya kai zinari idan zinari ya kai zinari da wani ne to abin da zai maka da abin da yake da ko zinari a gidan shi ne farashin da yake faruwa ko ya ce a ce yan cikar mai zuwa in tana da naira da ita da za a ce za a ce da adina ne ko da ne amma wannan shekara kuma har ya baka mace tana zama da dina da sun ce na bala sai ta fara kuɗi naira dubu ka to wannan ba dina ne ba a rufa da dina da ke kan jawa ba a faran da ake sayi su ne malam ya tambaya ta gaba yake cewa zabura da muke karanta a zaure yanzu ko take ta da can mai tambaya ta gaba kuma yake cewa irin irin irin kafaffen nan da ɗan kasa suke yi wani ya zo wajen sai kaya ya tambayi ta sai kaya zauna nan ɗari biyu da hamsin ne in kun yi ciniki ya yarda sai biyu sai wajen wani ya kawo masa naira ɗari biyu ko daidai gwargwadon abin da ya saya ya halatta yin haka. Thank you. sai kuma da kome a sai kuma da kawo da kome da suke nan da su yi ba sai ba da kome da ma jiki sai ma ba ba ba ba ba da kai da da ne wannan da ne da ba da ke din da ne ba da su da ba kuma ba da ga da na malam ya tambaya ta karshe a abin da ke da shi a wurin na da malamin da ba ya da abin da ba su an gane ya da wannan kaya da lamun ce maka in ce ga kaya da duka da duka da kai da da zuwa da kai da a wanda ya ba ni da ke na da ni ko a yi da da da da a ran ko a da na ma yo ku da da idan mun yi da fi to ya ni da da da ma ma ya da ne da ma ko da ko ni da da da ko da mun ga da da wannan ya alaka malam ya tambaya ta karshe yake cewa shine a karkarar sa wasu limamai da suke zafi musu dangi na Ramadan bayan an gama sai su tayar da zakar su ta kai duk ba su wannan zakar ta yi in dai kana cikin matakin aka ba su zakar su da ke ya halatta amma sai dai kana ba su duka wani araba wani ma ya samu wani kukuran a ba su kadai a yi kai na kuma gina kan zanar adal ya yi ku ta <laughs> kira Thank you. sai daga cikin haɗarin kenan da yanda wannan sai daga cikin dalilin da don da yanzu mutu alaka wannan gobe da Allah ko ma akwai mata da aka fara ba a gabatar a nan makarantar islamiyya ta wannan masallaci da misalin a tsarin ana da yusuf dukkan ya ya Muhammad bin Malam Saidu Malam Saidu ya ta kafar muku da godiya bisa ga waɗanda suka halarci ɗaurin aure ta da Allah ta yi alheri Allah ta yi zaman lafiya. Kuma kuma a barkun ku Malam Saidu Allah ya yi lafiya. Salamu alaikum.